السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المؤلف وفقه الله تعالى لو aelezea baadhi ya adab zilizobakia ambao zinazungumzia ziara ziara tumetaja jumla min aladab nyuma takriban 11 zote hizo ni adab ziarat almadina kuna baadhi mengine chache amalizia leo nao ni ahkam muhimu sana yule mwenye kuzuru mji wa Madina kuzielewa zaidi <clears throat> amezungumzia ahkam ziyarat alqubur zile kuburu zilizoko Madina ni kabri gani ambazo kwamba ni sunna kuzizuru <clears throat> na ziara yenyewe itafanywa vipi akazungumzia زيا زيارة mbili ziara as السنية الشرعية إلى زيارة كشريعة بلا بلا زيا الزيارة البدعية أنا إلى زيارة يا مكبور لكن يا بدعة سي سنة أما ينزل الزيارة السنية سمع وفقه الله تعالى وكما أن لسكن المدينة آدابا kama ilivyo kwamba kukaa Madina au kuishi Madina kuna adab tulizitaja fa inna li ziyaratiha adaban vile vile yule anayekwenda kuzuru tu sio kukaa kule au kuishi ameenda ziara kurudi huyu pia kuna adab apaswa azijue وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة na yule anayezuru Madina ni vile vile yapaswa kwake kuchunga zile adab za kuishi pale kwa hivyo yeye atakuwa na adab mara mbili adab za wale wanaoishi pia za mhusu yeye na yeye atakuwa ameongezeka kwamba adab za wenye kuzuru mara mbili atachunga adab zake mwenyewe kama zair atachunga na adab kama anaishi hadha hu وينبغي <clears throat> أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة يباسك جلكانة قام جنب ولا مشروع مال لك شريعة قاتك حق يا يلنا كوج مدينة أن يقصدها بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال الرحل إليه hiyo ndo adabu ya kwanza <clears throat> au adabu aliyohitaji hapa kuongezea zile zilizotangulia ni kwamba yule aliyokusudia mji wa Madina kuja kuuzuru basi yapaswa ajue kwamba malengo ya ile ziara yake ila ile safari yake ikuwe ni msikiti malengo ya ile safari aliyoifunga nini زيارة مسجد الرسول هذا هو sio kuzuru mambo mengine hayo mengine itaingia taba lakini al-asl yeye wafunga safari yake qasidan masjid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kwa sababu akikusudia mengine ataingia kwenye katazo sasa ataingia kwenye katazo tuliokatazwa ndio mwanzo ukaambiwa wewe wataka kwenda Madina sawa ma qasduk malengo yako ya safari nini usiseme ni kabri wala usiseme ni kwenda Uhud wala Baqi' la qasdi yako nini almasjid an hii ni adabu muhimu ambao wengi huwapita kuelewa yaksiduna alqabr wengi amina na madia amina na kuzuru na kabr ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuzuru haukatazwi kuzuru haukatazwi lakini lengo iwe ni msikiti leo umekwenda msikitini thumma baada ذلك ما دام madina sasa tunamzuru kabri rasul sallam na kuburu shuhada shuhada uhud na شهداء dhalik wazi kwa sababu kuikusudia kaburi kwa safari ni haramu kaburi ile yoyote yoyote itakokuwa ni haramu wazi ndio maana ukaambiwa kusudia msikiti kwa sababu msikiti mtume alayhi salamu ruhusu bali ameamrisha kusudie msikiti wazi kama mtakavyo kuona kwenye dalili لقوله صلى الله عليه وسلم كسباب يا neno lake mtume صلى الله عليه وسلم aliposema لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال لا نهي akataza haifai kufunga safari الرحال السفر haifai kufungwa safari <coughs> safari gani sio kila safari السفر للعبادة ndo malengo yake kusudiwa kwenye hadithi haufai kufunga safari yoyote ya ibada kwenda kuabudu kwa ile safari illa ila thalathati masajid isipokuwa ile safari yako imelenga misikiti mitatu yani wewe wasafiri sasa lengo lako nini mimi nasafiri naenda ibada hairuhusiwi kukusudia sehemu nyingine yote kwenye ardhi hii kwa ibada isipokuwa sehemu tatu bas fakat sehemu tatu المسجد الحرام wewe kusudia masjid haram kwa ibada la haraja fi hadha haukatazi wa masjidi hadha akasema na msikiti wangu huu yani masjid nabawi kwa hivyo haifai kukusudia Madina kwa ibada kwenda kufanya ibada isipokuwa ni msikiti wa mtume alayhi salat wassalam واضح والمسجد الأقصى المسجد الأقصى hii misikiti mitatu peke yake ndio umeruhusiwa mtu kufunga safari kwenda kukita kambi kule kuabudu kufanya ibada kwenye sehemu takatifu hizi rawahu al-Bukhari wa Muslim hadithi imepokea Imam Bukhari na Muslim wazi kwa hivyo haina maana safari zingine ufai kusafiri wewe utakusafiri kwa safari zako mubah hatuzungumzii safari hiyo hatuzungumzii safari ya matibabu safari ya dharura zingine safari ya kwenda kutafuta elimu zako ana takallama hadha sisi tutazungumzia hapa safari mtu kwenda kujifunga mahali kwa ibada kisha arudi kwao sehemu fulani ambayo ni takatifu hairuhusiwi kabisa isipokuwa hii misikiti mitatu idhalika la yajuz qasd alqubur Hawa mimi nasafiri naenda kule ajili ziara eh ziara si ibada maana ibada bora yoni ni ziara ya kisunna lakini mbona mwanikataza takukataza kwa sababu tume alayhi salamu kukataza wazi wa waila yeye angeruhusu basi angeruhusu akasema na makaburi na wale dhalik eh ma annahu ametokea ni sunna kuzuru shuhada uhud lakini ma qala hadha ويوجد قبور في صحابة دفن تقز ما زمتم صلى الله عليه وسلم الكوكزيك وبقيع وغير ذلك لكن امتومي عليه الصلاة والسلام هكره سيلا wewe kusudia msikiti wake alafu baadaye ukitoka wataka kwenda ziara zako nenda uzuru shuhada uhud au utaka kwenda baqi' la ghairi dhalik kwenda kushindikiza maita au kwenda kusalimia au mathalan أي قبر يمتومي عليه الصلاة والسلام لا حرج في هذا ولا هيكتاز واضح wewe msiambie kwamba sisi ukataza watu kuzuru kaburi ya mtume ah yani kuna watu fahamu zao saqim jiddan bovu za hali ya juu asema sisi yani sisi tuta mawahabi mawahabi wakataza watu kusafiri kwenda kuzuru kabri ya mtume hii ndio unavyoambiwa watu eh hivi ndivyo utaambiwa mawahabi hukataza watu kwenda kuzuru kabri asema haifai kukusudia kabri eh ikasumba inaenezwa kwa na hatusemi maneno kama haya wala maulama wetu hawasemi maneno kama haya lakini sisi husema yale anayoyasema mtume peke yake hatumzulii lakini kuna watu wamezoea kuzusha kila kitu wao wamezoea kusingizia sheria ndo hao haya maneno ya nani ya mtume alayhi salatu wasallam yeye mwenyewe ndo azungumza hivi mimi nawashereheshea maana yake alafu sheikh uzoro wake mbele atataja tatbiq amali kuitabikisha hii hadithi kwa ufahamu wa masahaba waliifahamu vipi ndio mbele akataja kisa muhimu sana chafafanua malengo ya hadithi وهذا من جميل الترتيب والتاليف sasa hii hadithi inafuata mbele inamfunga watu kama hao wenye tuhuma kama hizi hii ni fahamu ya sahaba mwenyewe alivyofahamu hii hadithi eh haitoshinda na fahamu hizi mbovu za sasa eh, fahamu zile ndio fahamu sahihi kutoka kwa mtume alayhi salat wasalam kwa hivyo hatukatazi watu kwenda kumzuru mtume abadan lakini twakataza watu kumfungia safari hiyo ni haramu majuza na si mimi nilisema yeye mwenyewe ah sasa sema kama yeye mwenyewe hajipendi mwenyewe shore yako sema ah na wasema sasa mtume mwenyewe hajipendi mwenyewe mbona akataza watu kumfungia safari ah haya wamwambie wao naam maana si usema yale leo kwenye hadithi basi asema wa hadha alhadith na hii hadithi يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان unaona hadithi yakataza kufunga safari kwenda sehemu nyingine yote kwenye ardhi masjidin au ghairi ni sawa sawa sehemu ile unayokwenda ni msikiti ambao si hii mitatu au ni mahali pengine popote wewe wakuona nko na haki uende hadithi ya kukataza kwenda kwa ajili gani litaqarrub ila Allah eh kama nilivyosema kwa ajili ya ibada kwa ajili ya ibada sehemu nyingine yote ambayo si hizi tatu ukafunga safari kwa malengo nenda kukaa kule mpige kambi ni abudu alafu nrudi sehemu zenyewe si hizi tatu adha haramu haifai ni sawa sawa pawe ni msikiti papo unapokwenda au si msikiti للتقرب إلى الله في تلك البقع كواجيل يكون كوابود الله kwenye sehemu ile التي يسافر إليها ambayo kwamba mtu anasafiri kuiendea haifai wazi kwa hivyo mimi mahali fulani bwana mpata katifa palitokea miujiza fulani bwana mimi nitakwenda nikae la la majuz hapa majuz wazi kabri fulani ni kabri takatifu bwana mimi nitafunga safari niende nikae nifanye ibada zangu haramu wala yajuz hii ndio dalili yenyewe sikiliza hichi kisa muhimu sana chafafanua vizuri hadithi وفي سنن النسائي عن أبي هريرة إيه حديث يكون سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسيما لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه هاوتم صحابه تم صحابة أبو هريرة أيلزيه قصة أسيما ميمن لكتان سكموجة نبصرة ابن أبي بصرة الغفاري صحابة من ذاك فقال بصرة كما أبو هريرة من أين جئت eh anamuona anaingia Madina sasa kwa hiyo ajua huyo atoka nje ya Madina ndio akamuuliza Basra akamuuliza Abu Hurairah radhiallahu anhu min aina jit umekuja kutoka wapi naona waingia Madina sasa umekuja kutoka wapi qultu Abu Hurairah sema nikasema min at-tur natoka tur واضح جبل طور mahali Allah alizungumza na Musa alayhi salatu wasalam eh natoka huko qala sikiliza jawabu sasa ya Basra radhiyallahu anha akamwambia law laqituka min qabli min qablu au min qabli an ta'tiya naam law laqituka min qabli an ta'tiya lao ningekukuta kabla hujasafiri kwenda huko lam ta'tihi haungekwenda ungekukataza sende lakini bahati yako umeniambia sasa usharudi lakini ungeniaga kwamba waenda huko ingekukataza ningekufanya nini ningekukataza qultu abu hurairah sama nikamuuliza walima uweze kunikataza tu kitu kwenye sharia bila kwa kitwa chako la budda min dalil na hivyo ndivyo masahaba walivyolelewa Mtume alayhi salatu wasalam alielewa hivyo kwa sababu uweze ukaja ukasema hadha shay la yajuz hadha hukum shar'i fin dalilu la min dalil maana akamuuliza lima kwa nini unikataze kusafiri qala kamwambia inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu sababu mimi nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la tu'malu al-mati illa ila thalathati masajid haifai kufungwa safari haifai kufungwa safari isipokuwa ni kufungwa safari kwenye misikiti tatu yani safari ya ibada safari ya ibada المسجد الحرام ومسجدي هذا وبيت المقدس ومسجد بيت المقدس na wewe hukutaja moja katika hizi tatu wewe umekwenda Tur Saina umekwenda Jabal Tur kwa hivyo Jabal Tur sio Masjid al-Haram sio Masjid Nabawi sio Masjid Aqsa kwa hiyo wewe umefanya makosa na ningekukataza ungekwenda huko وهو حديث صحيح نيل حديث صحيح تزامى جبل طور la shaka hapana shaka kisheria kama mahali patakatifu au sio ni mahali pana cheo na ni mahali patakatifu na ni ardhi mubarak kwa sababu gani kwa sababu ndipo sehemu Musa alayhi salatu wasalam kila kitakuzungumza na Allah naenda hapo kwa hivyo ni mahali palitokea tukio kubwa la Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza na kalimu wake ambaye ni Musa alayhi salatu wasalam la shaka mahali patakatifu tupingi lakini je Abu Huraira aliruhusiwa kwa hujja kwamba ah, pale palikuwa patakatifu aliruhusiwa huyu sahaba akamwambia ningekukataza ina maana hii hadithi ilikuwa haijamfikia Abu Huraira radhiyallahu ina maana hii hadithi ilikuwa haijamfikia kwa hivyo utakatifu wa mahali sio dalili ya kusafiri kupaenda wazi hii ni kaida muhimu utakamfahamu leo utakatifu wa mahali ndiyo hatupingi mpatakatifu lakini bado hatujaruhusiwa kwenda kwa ibada kwa hivyo hatufai kwenda wawe kwa hivyo hizi sehemu tatu ndiyo ni sehemu takatifu kise, kwa mahali mahali patakatifu baada kwamba ni patakatifu tumeruhusiwa kwenda ndio maana tuenda haina maana kwenye ardhi yote hii sehemu takatifu tatu tu ha, ah, ah, haina maana hivyo itakamfahamu ziko sehemu zingine kwenye ardhi hapa ni patakatifu lakini kwa nini hatukukusudii huko kwa ibada kwa sababu tumekatazwa tumeruhusiwa kukusudia sehemu takatifu kwa ibada sehemu tatu peke yake kwenye ardhi hii wadhi ghairu wadhi sasa hapa ni Jabal Tur mahali patakatifu Allah subhanahu wa ta'ala aliongea na Musa alayhi salatu wassalam aliongea na Musa alayhi salatu wassalam bila shaka mahali patukufu je hapa tur na kabri ya mtu mpapi patakuwa patakatifu zaidi ni Jabal Tura na kaburi ya mtu fulani ah na Jabal Tura sio sasa ikiwa hapa ndipo patakatifu zaidi umeambiwa usipakusudia kwa safari kwa ibada vipi mtu akwambia mimi nasafiri naenda kabri ya alwali fulani alwali fulani sheikh fulani kwenda kumzuru khas na kufanya ibada maana atakwenda kumuomba aliyadha billah wa huwa yaz'um annahu ya'budu Allah sallallahu alayhi wasallam wa mushrik aliyadha billah kwa hivyo ikiwa Jabal Tur amekataza sahaba na sahaba mwenzake ningekukataza usiende kwa ibada huko Kefu leo mtu afunga safari aenda kaburini na mimi naenda kaburi wali fulani naenda kuzuru shekhi fulani safari zisokwisha mji ule na sehemu ile mara shatoka ameenda nchi nyingine mara sababu nini amekwenda kukusudia kaburi tu ni shekhe lake ni wali wake ni mtu anayemtakaza la shaka hiyo ni mimbabi au la kukatazwa kuliko hapa wazi maana huko kwingine hakujathubutu utakatifu wake au sio eh na umekataza lidhalika hii ni qiyas sahihi ala dalil kwamba haifai kukusudiwa sehemu zote hizi kwa ibada isipokuwa <clears throat> sehemu tatu hizi vile vile yaonesha hirs ya masahaba <clears throat> namna gani walikuwa kinasihiana Basra radhiallahu alijua tu wazi mwenzangu hajajua hii hadithi ndo akamwambia inni sami'tu mimi nimemsikia mwenyewe sikwambia na mtu nimemsikia mwenyewe mtume alayhi salatu akikataza tabia hizo maana ndicho mwisho huleta chanzo cha shirki baadaye huja hivyo ah mimi nimeona shekha kisafiri akija hapa akija kitasa hapa na umma sasa wote eh ndo sharia ikafunga hizi vipengele vote va, ili mtu asitaki kujaribu kufanya mambo lidhalika wataka kusafiri nenda sehemu tatu hizi piga kambi huko fanya itikaf fanya ibada soma Qur'ani sali sala nyingi hizi sehemu umeruhusiwa kwenda na kufanya ibada kila aina lakini kwenda kukusudia ardhi zingine kwa malengo ya ibada haukuruhusiwa kisheria <clears throat> wala haifai wala haifai kwa hivyo mimbabi aula anayesafiri kukusudia kabri ni sawa sawa iwe ni kabri ya mitumi au ni kabri ya mawali au ni kabri ya mashekhe wa ghairi dhalik hadha ma yajuz kufanya وفيه استدلال بصرة بن أبي بصرة حديثي يونيشا نمنغاني بصرة الفتكوليا هوجة على منع شد الرحل ككتازا كفunga safari إلى المساجد kwenye misikiti mingine au ghairiha au sehemu zingine maana Jabal Tur si msikiti na bado akamkataza na si msikiti <clears throat> au ghairiha siwa hadhihi almasajid athalatha isipokuwa ni hii misikiti kwa hivyo hii ndio ina maana ufahamu wa masahaba ulikuwa huu mwingine yoyote akatuletea ufahamu wake wowote mwingine yoyote akatuletea ufahamu wake mwingine wote tamwambia jazakallah khair huo ufahamu wako kana mwenye barakallahu fika eh? wacha tufuate ufahamu wa wale wanafunzi wa bwana mtume alayhi salatu wasalam maana hapo ndipo tuna thika kuliko kwa mwingine hizi ni kaida ni musallamata ambazo kwamba usiepukane nazo usiepukane nazo kabisa kwa sababu ukikosa kuepukana na hizi musallamat za kisheria ambao mauthuka ziwia mwingine akija kukwambia mambelala la ana indi jadda amshi alaiha mimi niko hapa naenda hapa wewe niletee ufahamu wako utakao kumleta hata mshinda huyo هذا من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم الصحابة كانوا فقهاء لذلك wewe shika nas na uendelee mwingine atakakwambia mimi nitafanya mwambie fanya kwa ni wewe ndo mwenye kumhesabia amali zake mwambie fanya mafishika lakini thumma baada dhalik baada ya kufanya kumekwisha ah baada ya kufanya sasa ni muhasaba mwambie wewe jua tu ukishakufanya jua sasa hilo jambo litakuwa limusajjal limesajiliwa ma yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ihsaha فالعقل يفكر عواقب الأمور مwisho wa mambo ni vipi alibra sio kufanya mimi nataka nitafanya wewe fanya lakini utakapokusimamishwa sasa mbele ya Mola wako akuulize hili ulilofanya alikuwa una hoja nalo nilikutuma sasa wewe mwambie niliambiwa shore yako lakini kama wataka usalama wa nafsi yako hao waliokuambia hawatomzidi mtume si hapa pia mtume amekwambia eh, kwa nini uchukue ile aliyokuambia huyu watafuta ile aliyokuambia wengine eh لذلك الرجل يكون بصير مع نفسه كل مواجه كاية زنقمزنا نفسك بزور هاي سي مسألة يا ميكاو ولا مش تجذور وينين ما نشريه هاي ذوريك ويوس بيفوات شريه يا الله hakuna hasara Allah atapata utajidhuru nafsi yako mwenyewe hivi ndivyo mwanadamu mwenye akili atakafikiria vizuri طيب ثم قال وفقه الله ومن وصل الى هذه المدينه na yeyote aliyefika kwenye huu Medina almubaraka mji uliobarikiwa fa innahu yushra'u lahu akutajia nyingine katika adab ya ziara ni sharia au ni sunna kwake yeye ziyaratu masjidaini wa thalatha maqabir ndani ya Madina sharia imekuwekea sunna ya kuzuru misikiti miwili na makaburi tatu makbara tatu kabri tatu na misikiti miwili amma almasjidan ama misikiti miwili ambao ni sunna kuzuru sunna kusali المسجد الرسول ni مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ni msikiti wa mtume alayhi salat wassalam ni msikiti wa mtume alayhi salat wassalam msikiti wa pili ni sunna uzuru ni masjid Quba لمسجد قباء نمسكيت واف وقباء نمسكيت وقباء طيب ما له كتاج وقاي حديث تونس إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد تاتو بكيك قاي حديث مسجد مسجد الحرام ومسجد مسجد الأقصى إيش ما ذكر قباء آه ديوينا كوا تبع لكن مسجد ndio ime, najua imekuja dalili khas imekuja dalili khas kuhusu Masjid kubwa lakini hapa atakaofahamu mbinu za Waarabu wakizungumza العرب لغة عظيمة جدا لأن لغة فصيحة يا جاب نمتومي عليه الصلاة والسلام من أفصح العرب واضح لأنك katika سياق الخطابة كزنغمزة تخاطب أخا سكوزوته أنت تنبه إلى الأهم فالأهم yale mengine madogo yadkhul taht lidhalika an-nabi sallallahu قال ومسجد قباء واضح asitaje masjid nabawi au azitaje pamoja kungefahamika kana kwamba kuna kutoshana fulani واضح na kwamba Madina Quba iko kivyake mustaqilla la واضح غير واضح لكن لما كان kwenye Madina nzima la yujad afdal min masjid nabawi fadhukir na hii ni adab ya kuzungumza siku zote unataja lile ile manzila yake kubwa zaidi ndio unataja haina maana kutaja Masjid Nabawi kwamba Madina hakuna sehemu zingine takatifu haina maana hivyo lakini katika zile takatifu bora yao ni hii kidhalika kwenye kuzungumza siku zote mtu anataja ile al-afdal wal-aula ndio maana akaitaja Masjid Nabawi wa illa mawjud sehemu zingine fil Madina ambazo kwamba yushra الزيارة إليها واضح لأن أكتاجه لأنه الأكبر والأعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى كلكم مسجد قباء نمانا كوتاج مسجد النبوي نعم ومسجد قباء atataja mbele dalili yake ni katika misikiti ambayo kwamba sharia imeitambua tuzuru msikiti kama hii lidhalika mtume alayhi salam kila wiki alikienda dhunnu jumatatu na juma siku mbili nafikiri takriban kwa wiki alikuwa akienda masjid quba yusalli al-fajr fiha yusalli al-fajr fiha lidhalika ikawa ndio sunna kukusudia msikiti Quba pia kwa sala takuja hadithi kutaja fadla na ajri yake na hiyo hadithi ya Masjid Quba imebeba fadla ajr ya Masjid Quba kwenda kusali yaonesha wazi kwamba Al-Masjid An-Nabawi aqdam imetangulia kiubora kwa hivyo hiyo ni misikiti miwili ambayo kisheria waruhusiwa kwenda kusali kwenda na kusali na kufanya ibada waqad marra ba'd al-adilla ala fadl as-salati fihima baadhi ya dalili zimetangulia kuonesha fadhila ya kusali Masjid Quba mkumbuka alhadithi ya Sahal ibn Sa'd عند ابن ماجه ما ذكر يوم تلتاجة حديث يا سهل وما النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ أو من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قبى فصلى فيها كان له أجر عمره تام كان له أجر عمرة تام واضح عمرة كامل قلنا قصاني مسجد قباء لذلك هين دليل يكون إيشا مسجد قباء وكوشين مسجد نبوي لأن ثوابه زي اللي تجا مسجد نبوي زي كوبا كليكو مسجد قباء كويفو صلاة يوت يا فراضو كصالي صلاة سنة كصالي وشتك لي زي حديثي يمتومي عليه الصلاة والسلام وقد مر آه، أما المقابر الثلاث أما makbara au kaburi ambazo kwamba aina tatu ambazo ni sunna yushra'u ziyaratuha kuzizuru ukienda Madina <clears throat> si wajibu lakini ni vizuri ukifika ukizuru tembelea hawa watu wema kwa Mungu la haraja fi hadha kabri ya kwanza ni kabru rasul sallallahu alaihi wasallam wa kabra sahibi Abi Bakr wa Umar radhiallahu anhuma wazi yushra wa yustahab inapendekezwa na ni sunna ukienda masjid nabawi kisha upitie kabru rasul sallallahu alaihi wasallam umsalimie na umuombe alafu upitie kabri ya abubakar na Umar na uombe hadha min sunna kisharia na hii ni ziara inayotakikana kisharia wazi kwa hivyo msikiti utakwenda kwa ibada na hayo ndo malengo yako thumma baada dhalik baada ya kufanya ibada tamurru mururan kwa kabru rasulu sallallahu alaihi wasallam uende usalimie uende zako wala si lazima kila ukiingia msikitini kuna watu wengine wana takalufu ya maajabu kila akiingia msikitini lazima apite kabru hadha ma yajuz bal yastankiruha salaf kanu yunkirun yastankirun hadha salaf kanu yastankirun انا كتاذا sana mmoja ni Imam Malik na kana yanha shadidan kullama dakhala sema hadha khilafu sunnah as-sahaba as-sahaba kanu yusafirun wakirudi Madina ma yadhhabuna ila qabr ar-rasul sawa يصلون ويمشون واضح لذلك زيارة مطلوبة لكن سيو سازوت فيه توكي هذا ما ينبغي حي يلاحظ فيه الغلو أحيانا في بعض الناس لو معنا بعده توكي أكو توكي من جينا ما يقام بني الشر متوكينا أكيد أكيونا تشانغا هي نتوكي سازوت متو مواك كفنغا مانا نما كبوري أتاكا كوين سايوت ما يجوز هذا خلاف سنة الصحابة ما صحابة القوة بالنيكة na kabri iko pale wama kanu yadhhabun saa zote abadan ma kanu yadhhabun wanaingia masjid nabawi wanaenda zao hadha kana sunnatu sahaba radiyallahu anhum kuna yule zair sasa alokuja yadkhul la shak hayazuru alqabr هذه القبور الثلاثة yusallim ala على rasul atataja mbele kaifia ya ziara hizi kabri tatu mbele ataeleza namna gani au maneno gani useme ukienda pale ataeleza mbele kabri ya pili makbara ya pili ni makbarat al-baqi' baqi' al-gharqad baqi' vile vile ni sunna ukiweza si lazima lakini ukiweza ukashindikiza janaza moja au kama hakuna maiti ukaenda tu ziara kuombea Mungu wale walioko pale baqi' katika masahaba kuna masahaba kadhaa wamezikwa pale na waislamu kadhaa ile leo wanazikwa kwa hivyo hadhi minas sunna pia hadhihi min sunna kukusudia makbara ya Baqi' ukienda Madina alafu uzuru waombee Mungu wale waliozikwa pale na makbara ya tatu ni makbara shuhada Uhud ni makbara ya shuhada Uhud wale waliokufa Uhud Mtume alayhi salatu wasalam amespendekeza kiweza kwenda kuwazuru لذلك الكوا كيندا كيوزورو قبل يكوف مرمبيل اللي كيندا كيوزورو كما الفيلزي عائشة رضي الله عنها الكو جمتوب عليه الصلاة والسلام السيمة كما جبريل أمرني أن أزور أهل أحد وأدعو عليهم كيندا كيوزورو أهل أحد أكوان بيا مونغو واضح موجود هذا الحديث أن عائشة كان التفت إليه akawa anamfuata kwa nyuma nyuma taka kumwangalia anaenda ile kwa sababu Jibril alikuwa amekuja akaja akamwambia inna rabbaka ya'muruk an tastaghfira li ahli uhud akatoka naye Jibril sasa mtume alayhi salatu wasallam ajua yuko na Jibril tu thumma ala dhalik wakati wa kurudi akalahidh kama kivuli imekimbia eh akija sasa mtu akikimbia hadithi sahiha mtu akikimbia si atahema fakana sadruhu yalhad akamuuliza Aisha wewe umetoka ni wewe akanyamaza kimwa ya anyamaza tu kimwa akamwambia maana huwezi jificha mimi naona wahema kwa nguvu na mtu akikimbia na hema sio sadruhu yaldah akamwambia alikuwa ni mimi sema kwa nini nafanya hivi asema kan akamnene eh kidogo akamgonga mguu ambapo usifanye tena kwa nini unafanya mambo kama haya kwa msichana mdogo kwa Aisha mtume sallallahu alipokufa alikuwa na miaka mingapi 18 miaka 18 la zala jaria sagira na hakumpiga kwamba kama anavyosema alimpiga ha alimdara ile kikawaida ile eh ya kumshtua kwamba spend ni usinifanyie tena hiyo maana maana ni shughuli haikuhusu ni yangu kwa nini ulinifuata kamwambia maana la taud usifanye tena hivi usifanye tena akamwambia la tukhbiranni manake kwanza alinyamaza kama akilewa haya kumwambia kama ni mimi akamkemea akamwambia kwa sauti kali akamwambia la tukhbiranni au la yukhbiranni alkhabir alalim kama uniambii ni wewe ataniambia Allah sasa hivi akaogopa ndio akamwambia yeye ni mimi kweli ilikuwa ni mimi nimefanya hivyo ala kulli hal hadha kana qafilan min maqbarat uhud alikuwa anatoka huko kustaghfir واضح kustaghfir lidhalika min as-sunnah ulama wakachukulia kupitia hadith anao yajuzu ziyarat istahab ziyarat shuhada uhud kwenda kuombea Mungu kwa sababu hawa ni watu walieka tarehe kwenye Uislamu lila shaka sharia ikawatambua kwenda kuo na kwenda ni kuwaombea jamaa hizi kabri zote mkienda tukienda sisi si kwenda kuwaombea lakini baadhi nas waenda kuomba wao wakienda kabri rasul wala kabri maqbaratul baqi' au shuhada Uhud wao wanakwenda kuomba pale wal billah na ukienda wewe utaona hawal tasaf wallah wako tengene wanyanyura wale boma walia toa machozi subhanallah kweli wa kathir minhum النساء na hiyo mkienda angalia nani wanafanya oh wanawake eh hao watu wa kuruhusu kwenda maziarani ah subhanallah ajib ndio maana sheria ikiwakataza watu wengine huwa bado kwa nini kwa nini amwe nenda hebu kaangalie kwa nini mkatazo mkatazwa kwenda kuzuru makaburi nenda utaona mwenyewe yani utaona ajaib wanashika ile ni uhud sengenge ile sio kuta yebkun taona hivyo taona hivyo kwa macho yako na ni wanaume akifanya hivyo nadir jid eh sharia ina hikma kwa kataza wao kwa ruhusu wanaume ni hikma aradaha Allah subhanahu wa ta'ala wazi lidhalika ma yanbaghi kwenda kulia na kupiga mayoe kwenye makaburi na kwenda kuomba haja zako hadha haram la yajbal shirki mtu akifanya hivi mushrik billah subhanahu wa ta'ala naam takomea hapa leo insha Allah ta'ala maana maudhui inayokuja ni ndefu kidogo sitopenda kuikata taianza kesho insha Allah ta'ala naktafi bihadha القدر نعم